Ikatlong bahagi tayo ng pag-aaral sa ating general topic ng evangelism. Okay, focus tayo ngayon dito sa verse 19 bilang ilang pagsusuri. Uh, dito sa talatang ito, ay uh, pinapakita sa atin dito na yung, yung implikasyon na yung nakalagay kasi, Follow me and I will make you fishers of men. Yung yung I will make you fishers of men, dapat i-interpret yun gamit yung kondisyones ng follow me. So yung substansya at karakter ng pagiging fisher of men, mangingisda ng tao o pagiging soul winner, nakabase yon sa kalidad ng pagsunod nila kay Jesus. Follow me. Okay? But follow me dito na sinasabi ng Panginoong Jesus, ayon sa ilang mga komentarista, may something dito na substansya ng kapangyarihan na kung saan nung sinabi niya kay Juan Pedro Andres na sumunod sa kanya, yung talagang gagawin na pagsunod ng mga alagad na yon o ng mga magiging apostol na yon ay isang kalidad na pagsunod. At para ipakita ni Mateo na yung talagang sinasabi ni Jesus, na yung winika ni Jesus, na sumunod kayo sa akin dito, may something nakapangyarihan doon. Okay, kasi ganito yan. Lalatag ko muna kasi mamaya may issue dito eh. Dito sa aklat ni Mateo, part ng kanyang literary uh, style ay yung partikular na, ipakit na ipakita na si Jesus ng Nazareth ang siyang hari ng mga Hudyo. That's why sa chapter 1 pa lang ipinapakita yung salin lahi ni Jesus na galing siya sa salin lahi ni Abraham at sa ni David. Nasa linya siya ng mga hari. May royal right kumbaga si Jesus. At isang sa emphasis ng aklat ni Mateo bilang pagpapakita na si Jesus ay hari ay sa bawat kapangya, uh, sa bawat pananalita na binabanggit o sinasalita ni Jesus dito sa aklat na ito nais ipakita ni Mateo yung camera angle na ang utos ng hari hindi mababalik okay so may authority dito may pinapakita si si Saint Matthew sa way ng pagsasalita ni Christ. Okay? And so, nung, nung sinabi ni Jesus dito na follow me, ipinakita ni Mateo rin sa context. That's why, that's why itong, uh, itong verse 19, dapat i-interpret ito gamit ang verse 20 hanggang verse 25 na descriptions. Okay? Kasi yung pagiging mangingisda na mangyayari sa mga alagad na magiging apostol ni Kristo, ipinakita yung kanilang pinuntahan, yung background o lokasyon o kaya yung situation na kanilang pinuntahan bilang kanilang training under sa pangunguna or actually mamaya na lang under sa pangunguna ni Kristo o ni Jesus ng Nazareth. At dito, para ipakita pa ni Mateo na may something talagang power, okay, sa utos ni, ni Jesus, gumamit siya ng mga kataga na usually ginagamit lang ni Marcos eh, kasi nasa action na mode si Marcos sa, sa, sa Gospel of Mark. Pero dito, ginamit niya ang katagang sa, sa, sa English na ano, verse 22, And they immediately left. Dito sa wikang Tagalog, at pagdakay iniwan. Pero kung ako magsasalin, pwede kong isalin at na, na, na, na ganito. At agar nilang nilisan. So may something doon sa pangungusap ni Kristo na, na kung, kung, yung mga sinaunang readers nito kung babasahin, parang tinanggal agad yung ano ba mga details sa situation tapos binigyan ng emphasis na nung nagsalita si Kristo, immediately after na, mas, na ma-receive yung word na sumunod kay sa akin, dali-dali na umalis yung mga apostol. Ganun yung camera angling na binubuo dito ni San Mateo na may something sa pangungusap na Jesus ng Nazareth na hindi mo mapipigilan at hindi mo mahihindian. It's the word of the King. Word of the King, kumbaga. Utos ng hari, hindi mababali. Ganun. And so yan yung yan yung unang bagay na, na gusto kong makita natin dito. Ikalawa, uh, sa wikang Grego at saka sa panahon ni Kristo, merong isang salita na kung saan hindi natin unawa sa panahon ito. At pinababaw pa nga natin gamit yung word na mentorship, coaching, ano pa ba? Parang ganon. Pero yun yung alam ko eh. Kunyari ako dito, usually, pwede niyo akong tawagin na, sinong mentor niyo? Ah, si Kuya Francis. So, pwedeng tawagin Kuya. Mentor, coach ko yan, taga-encourage ko yan. And so kapag may magtatanong sa inyo, sinong coach mo? I believe, isa ako sa pwede ninyong masabi, mentor. But, I yung nawala sa atin ngayon, sa, sa, sa kultura ng ating discipleship. Kasi yung word na discipleship, ito yung gusto kong sabihin kanina, sa original, sa mundo, sa biblical word, ang ginamit ay matetes. Meron ba akong ano dito? Okay? Parang Mateo eh. Matetes. Yan. At Usually, sinalin sa wikang Ingles na disciple. Alagad. Alagad. Okay? Now, gamit pa yung ibang salita, mentor, coach. Tingin ko, etong mga salita ito ay hindi ganon ka-eksaktong tumutukoy sa talagang ibig sabihin ng disciple sa bagong tipan. Okay? Now, I'm a sex guy, pero ngayon, may re-reveal akong something. Dito nyo maunawaan kung bakit pagdating ko kay Kuya Jan na tinatawag ko, hindi ko siya tinatawag ng mentor or coach Tinatawag ko sa sakatagang, I believe, lagi ninyo naririnig. Ha? Hindi. Master. Master. And dito sa atin, I believe hindi nyo ako master. At hindi ko rin mabang, masabi na ako'y karapat dapat maging master sapagkat wala tayo sa ganung level ng situation. Now, naniniwala ako kumbinsi ako. Gamit ang mga lexicon o pang anong pagsasalita at gamit din ng yung, yung kultura ng ibang bansa na ang angkop na salita kapag pumasok ka ng discipleship o yung pagiging matetes is merong relationship sa pagitan ng apprentice yan, yung nawala. Kasi hindi naman tayo mga Inglesero at kahit yung mga kano, ayaw nila yan. Sapagkat masigit na parang malalim. So ang gamit mentor o kaya isa ay student. Gano, student. Napakahinang salita rin. Kaya ko sinasabi yan, kasi yung follow me at yung training na pinagdaanan ng mga apostol ay hindi mentorship, hindi coaching ni Christ, hindi sila mga parang estudyante lang. Hindi ganon. Sila ay nasa ilalim ng master and apprentice relationship. Kumbaga sa mundo ng anime, Kenshin Himura, and Sojiro Hiko. Okay? Now, ang kuya dyan ko, tinatawag kong master sapagkat nalagay kami sa situation na kung saan pasok kami sa biblical concept ng master and apprentice na relationship. Nakatulad ng kay Elijah at saka kay Eliseo rin. O kaya kay Paul and Timothy. Bakit? Kasi si Kuya John, sa araw-araw na ginawa ng buhay ko, lagi kong kasama kami. Magkatabi kami sa upuan. Yeah, ito yung office namin. Andiyan dyan lang siya. And so, araw-araw yon I think for ten, uh, less than 10 years, something yata. Ganon. Araw-araw yon At sa totoo lang, kung ano man yung nakikita ninyong pagkatao ko ngayon, 70% ng aking personality hinubog ng tao niya. I believe ang mga magulang ko nandito, alam nila na hindi ganyan si Francis dati. Hindi yan ganyan magsalita. Si Papa ko pwede masabi. Lagi lang nakayuko yan si ano, Francis. Lagi nagbabasa lang yan sa kwarto. Parang ganon. Pero ngayon, ba't may something na nagbago? Ba't ganyan magsalita? Kasi dumaan ako ng training. Personal training na kaliit-liitan ng bahagi ng buhay ko, alam, pinaka-intimate na bahagi ng buhay ko, which is alam niya atin nyo rin, alam ng Master And that is matitis. Dumaan ako sa ganon. Si Sir Bestre, hindi ko siya masasabi kong Master. Mentor pwede. Kasi, ah, nag-impart siya sa akin ng knowledge, information, but to call him Master, no, no may isa lang akong naging master. At yun, ay si Master John, kumbaga. That's why, yung pagpapangalan ko kay, kay Calvin ng John Calvin, may tatlo akong ano eh, in honor sa ganyan. Una, papa ko, Juan is John. Ikalawa, si John Calvin, it is John. Eh, John Calvin, yun, John. Pero ikatlo, may master. John. John. That's why kay Calvin, ah, tatlo yung ino-honor ko dyan. Tatlo. natin i-interpret, lalo't higit naka-royal, kumbaga na emphasis o nakamaharlika na pagbibigay diin yung aklat ni Mateo, nung sinabi niya sa mga alagad, Hoy, what, something ganun, sumunod kayo sa akin. Yung, kanila, yung kanyang tinutukoy is mastership, kumbaga, master and apprentice relationship. Bakit? Kasi 24 oras ng kanilang buhay, magiging kasama sa Jesus. At yun lamang ang tunay na diwa ng master. Master-apprentice relationship. At ako'y natutuwa sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng ganong pagkakataon na kung saan dalhin sa buhay ko yung isang uri ng tao na kung saan ka sulong-sulungan ng ah, ate niyo pwedeng matawa. Yan. Nang dahil sa tao mo. Nang dahil sa tao mo. Tapos biroyan niyo, ka-birthday pa ng anak ko. Grabe. Kaya, ang master ko, ka-birthday ng anak ko. September 16. Kaya, grabe. <laughs> so, sa totoo lang, 70% ng buhay ko ay hinubog ng master ko ngayon. Dahil meron din akong personality, nalikas sa akin, yun ay 30%, pero yung potential ng personality yon inilabas ng master ko. Yung iba nagtitirang 30%, likas na yun sa akin na wala sa kanya. Pero hindi ko magaya sa master ko, he's a master of all trade. Parang lahat alam. Yun nga lang, hindi siya scholar sapagkat wala siyang specialty. And yun ang lamang ko sa master ko. But the principles sa buhay and the way he sees things, yun ang nakuha. Yun ang nakuha. So yan. At yun ang ibig sabihin ni Christ dito ay Aralin natin lahat ng Greek lexicon sa totoo lang, huwag kayong babagsak sa nitong mentor-mentor na ibig sabihin or coach pagdating sa karanasan ng mga apostol o ng mga alagad ni Kristo nung siya ay sumunod sa Kanya. Kaya dito nakalagay na emphasis ni Mateo and immediately kapag daka, kumbaga, agara na iniwan nila yung lahat at sumunod kay Kristo. At ito pa, sa pagiging master, may something dito na iba sa mentor. Ang mentor, medyo ano yan, sweet pa yan eh. Medyo parang diplomatic. Ang master, no, no. Kapag under ka ng teaching o leadership ng isang master, parang autocratic yan. Kahit na meron siyang ipagawa sa iyo na hindi mo gusto, you follow. Because that's the rule. Sa mentorship, hindi ganun. Sa business world, napakauso ng mentorship. At kahit na sa Christian church, kasi moron kang bubuo ng, ng, ng relationship is 70%. Ganun. Pero 30% lang yung something na, na rule. Pero kay Christ, hindi ganon. Yung dinanas ng mga apostol, autocratic, kumbaga, legislative, judiciary, at saka executive, nandun lahat. Ganun yung kanilang dinanas. And sa totoo lang, hindi naman sa nagmamalaki ako, no? Sa feeling ng master ko, ganun yung dinanas ko. Whatever my master said, kahit mali siya, I will follow. Why? Because I love my master. So yung ganun ang diwa ng mastership. At yung mga kabataan natin ngayon, ewan ko, wala rin kasi bumubo ng mga kwento, hindi na ngayon uso yung karate kid. Dati may karate kid eh. Ah, reklamo ng reklamo yung, ah, yung ano, dati yung merong update ng karate kid, yung kay Jackie Chan, saka ngayon sa Netflix may something. Pero yung dati karate kid, nagre-reklamo yung bata, yung estudyante, ba't ba pinapaganyan? Anong ano neto, silpi neto? gusto niyang maturuan kasi talagang sundukan agad. Pero ang pinagawa ng master, nung sensei, ginawa siya ng basahan, pinalinis ng kahit ano. Tapos yung way ng paglinis, ganyan. Hindi niya maunawaan yun. He questions the master, pero sunod lang siya. And that's the rule. Kapag under ka ng master. And then, eto pa, panahon ni Papa, which is alam ko rin, yung bata-bata pa, kung paborito ko si Little Lapid. Kapag si Little Lapid nasa under ng mas, ng master niya, hindi ko makalimutan yung turo, yung, kasi uso nung time namin yung ano eh, yung tawag dito, arnis. Kaya ko kung natandaan pa tinuro ni mama at papa, pero may palabas noon. Ben tumbling yata yun. Pero may isang palabas noon na kung saan hindi ko makalimutan yung kataga sa palabas na yun hanggang ngayon. Ano yung sabi? Turo ng master ni Lito Lapid sa kanya ganito, lumipad ka na parang ibon at bumagsak na parang tuyong dahon. <laughs> Grabe yun! Grabe yun. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. And then, I, since uh, medyo aral ako sa sa philosophy ng martial arts, medyo tinatawanan natin yon. Pero sa totoo lang, merong dahilan kung bakit may mga ganon. Uh, ah, lately, sa panonood ko ng, sa Korean, yung Six Flying Dragons na tinatawag, nabagyan ng emphasis, yung mga ganon. May dahilan kung, kung paano mangyari yon. At ito pala, ngayon, Grabe, yung aking tinatrabaho ngayon ay may kinalaman sa consciousness and fourth dimensional consciousness na kung saan yung mga mahiwagang something na yan sa ating bagay sa buhay. Kunyari, lumipad ka, parang ibon pa na yun. There's something na pwede daw ma-achieve yun. That is kapag mamulat ka sa tinatawag na fourth dimension na tinatawag ng mga mystic. Pero sa ating Christian, in-interpret lang natin yung fourth dimension, spiritual world. Mindanao, balik ako dito. And so yun nga, yung yung apprenticeship na naging karanasan ng mga apostol kay Kristo ay mas ano talaga, master and apprentice na relationship that they will follow Christ talaga. They will follow Christ. Now, Ah, daming bagay dito. Yung ibang bagay hindi ko na masabi. Ah, dito sa kataga dito, fisher of men, yung katagang ito dapat i-interpret sa technical niyang gamit hindi sa buong kapatiran kundi itong fisher of men o pescatoris hominum kung sa wikang latin pa ay para sa mga pastor. Para sa mga pastor. Opisyal itong bansag, kumbaga, para sa mga magiging pastor. Fisher of men. Now, may principle na pwedeng tularan yung mga kapatiran, pero yung pagiging fisher of man dito, occupation ito. Now, sa salitang occupation, Usually, kapag meron tayong inaano ang mga tawag dito, yung resume, no? anong occupation, no? ang ating translation, trabaho. Occupation. Pero sa totoo lang, ang dapat na ating maging salin, which is, ano sa trabaho? Hindi, hindi trabaho lang, kundi kaabalahan Ano yung nag-occupy ng yung isip, ng yung puso? Ano yung ano yung nananaig doon? So, ano yung, di ba kapag merong something na nag-occupy sa, sa mind mo, na talagang nandiyan dyan, nanonood, yun yung ano, magkukos sa'yo para maging abala sa kakaisip ng bagay na yan. That's why nabuo sa wikang Tagalog ang kabalisahan. Alalahanin. Lagi may kinalaman sa isipan. Ang ah, mga ganun. Synonyms na lang. Alalahanin, kabalisahan, kaabalahan. Kasi occupied ka ng something. That's why sa wikang Ingles, meron din tinatawag na preoccupation na bago pa lang dumating isang bagay, occupied ka na ng ganito. Okay? Now, yung pagiging fisher of men na gagawin ng mga apostol na kung saan magiging ganun sila, yun ay kanilang occupation. At sa Christian church, ang may titulong ganun ay yung mga pastor. Hindi kayong lahat. Now, the principle ay pwede ninyong may gawa, pero yung titulo at office at saka concentration or occupation, hindi nyo pwede magamit, magawa. magawa. For example, si Uton, okay no, uh, may AB tayo e na degree hindi siya pasto. Bakit? Sapagkat hindi niya occupation, kaabalahan ang maging pasto. Pero pwede siyang pamahawit or pwede siyang uh, mag, mag, mag, mag-share ng gospel sa kanyang saan mang lugar meron siya anong gusto niyang gawin parang gano'n pero yung pagiging fisher of men yung title na yan ay titulo para yan sa mga pastor ang point ni Christ ito yung gusto kong point na gusto kong sabihin sa atin kapag ang isang pastor ay talagang gustong maging fisher of men, kinakailangan niyang dumaan ng training ni Christ. At eto, ang dami kong gustong sabihin dito, pero sinasummarize ko na. Minsan, uh, ah, minamaliliit may mga napapakinggan ako eh. Kasi nung minamaliit, ah, hindi na dapat kinakailangan mag-aral ng seminaryo, hindi na kinakailangan pang ah, under-under ng mga theology training na yan. Kasi tingnan mo, sino mga sumunod kay Kristo? Mga mangingisda yon fishermen. And so hindi kinakailangan yung degree na yan. Parang ganun, sunod ka lang. That's why ang dami mga nagpastor dito sa paligid natin, walang theological background, walang seminaryo na background. Now, I love, ah, kilala ninyo ako ha, lover ako ng mga marginalized. Magkagayon man, hindi ganun yung sinasabi ni Christ dito. Kasi first of all, nung panahon nila, yung pagiging fisherman, hindi nangangahulugan na pobre ka. That's why nagbigay dito ng emphasis, nangangahulugan na meron kang mga ari-arian and they left all nga eh mo yan maituturing nung panahon ni Kristo na yung pagiging mangingisda sa ang ano nga Galilean, kabilang nila dagat eh, something eh. Number one, kumbaga, na source ng kabuhayan yun ng panahon yun. And so yung pagiging mangingisda, hindi mo yan pwedeng ikumpara sa panahon natin dito. Eh, hindi, sa namamalit ako nung buti wala naman makakapakinig. Sa security guard o basurero, hindi ganon. Pagkamatak actually, magandang kita rin yung mga yan. Pero yung dapat nating ikumpara na yung pagiging fisherman na sila Pedro, Andres, Juan ay mga kumbaga mga ignoranteng tao, mga illiterate, o walang alam sa buhay, o kaya walang pera. Hindi yun. Maling konsepto yun. Hindi natin alam yung biblical background, yung historical and cultural background kapag magsasabi sa atin tayo na hindi sila mga aral. Hindi meron silang kaalaman and I think marami silang pera. Siguro si, uh, si Pedro ay merong magandang bahay. Meron silang mga trabaho, meron silang profession. Ngayon lang na parang tingin natin dito sa ating bansa na parang yung pagiging mangingisda ay walang kwenta kasi itong gobyerno natin hindi inaalagaan yung mga mangingisda kung paano hindi nila inaalagaan yung mga magsasaka dun sa norte. Sira ulong gobyerno. Parang ganun eh. At kung paano rin yung dami pa, ganun. Hindi yun ganun nagkaroon lang tayo dito ng tinatawag sa English na stereotyping na tinatawag na kung saan kapag basurero ka o kaya mangingisda ka dahil hindi ka napapansin ng gobyerno magsasaka, ang hirap-hirap mo. Pero hindi lahat. Kunyari, ate nyo, ang father, ang magulang, magsasaka. Pero sa, sa totoo lang, merong ano. Eh. Ah, merong pera, may, may kaya si ate ninyo kahit magsasaka. Ang daming lupa eh. So, ganun din sila Pedro. Hindi porket, kaya nagsasabing, eh, o wala silang kaalam-alam o kaya wala silang uh, lugar sa lipunan, hindi sila kilala sa lipunan. No, maaring kilala sila sa lipunan sapagkat negosyante nga sila eh. Nag, okay, nag, nag, nag, nag, nagsusupply sila ng, ng mga isda kahit kani-kanino dyan. At since tumira ako sa, sa, sa Katandawanes kahit pa paano, naalala ko yung mga time na kung saan yung mga manging isda doon, halos kilala ng buong baryo. Lalo tigit kapag yung si si, si ano si si ano si Paitumoy ba 'yon? Ano? Ah, ano si ano? Medyo mayaman yun eh. Ay, so kilala sila. Ay, yung barangay captain, kilala niya si Paitumoy. <laughs> ganda, yung, ganda yung masasakit niya eh. May mga isudang nahuli. Oh, patay na yun, syempre, ma. Oh, <laughs> nauna na yun. Pero yun, kaya wag na wag iisipin, ah, si Kristo, yung mga alagad niya, walang pinag-aralan. Hindi, marunong sila bumasa ng Greek. Kasi part ng, ng kanilang negosyo. At yung time na yun, kumbaga universal language, kumbaga sa atin ngayon English, Grego nung time na yun. Ang Latin ay official na language. Pero si Kristo ang ginamit, Aramaic pa nga. Eh, mas makabayan si Kristo, nationalista. Baga matindi ng hangulugan na walang alam na Grego si Kristo, ganun. Pero ang point dito, wag na wag nating magiging palusot na kung saan nasabihin hindi tayo dapat magkaroon ng theological background o kaya training ang isang pastor kasi yung mga sumunod kay Kristo mga mangingisda. Hindi! May profession silang iniwan. Ikalawang puntos, kahit na sabihin natin na hindi sila ganoon kaaral pa sa theology na katulad ng Skriba, Pariseo at Saduseo, mga ganyan, ng panahon ni Kristo. But ito yung isang logic. Nagamit ni Thomas Watson sa Pureda. Naniniwala tayo na si Kristo ay anak ng Diyos. Right? Of course, naniniwala tayo. Kung siya ay anak ng Diyos, alam niya yung lahat ng theology. Right? At ito pa kakabasa ko lang. Share ko lang, konti lang ito. Merong isang nataga sa theology na napakaganda. Ang tawag doon, double consciousness of Christ. Tinatawag. Simply put ganito, nung nagkatawang tao si Christ, merong isang theological debate na nangyayari na kung saan ah, ah, sinasabi na minsan nagkatawang tao ang big skeptical daw na baka o paniwalaan na wala siyang kaalaman sa kanyang pinagmulan. Okay? Sa sa sa pagkatapos Kristo, meron siyang dalawang kalikasan, pero may isa lang na person. At sa isang person na yon, may double consciousness na tinatawag. Conscious siya na siya'y tao, at conscious siya na siya'y anak ng Diyos din. That's why pwede niyong sabihin, the Son of Man or something. And so kung conscious si Christ kung sino siya, okay, no? At alam niya yung lahat, kumbaga, ng maayos na theology sa balat ng lupa kumpara sa mga Sadduceo at Scriba. That's why, wala mga Sadduceo at Scriba o mga Pariseo na makapalag sa kanya. Pagamat minsan nakikita ko natalo siya sa debate minsan sapagkat hindi niya sinasagot, nagiging silensya siya. At saka yung sagot niya, hindi sa kasalukuyan, hindi maintindihan. So, parang pagdating sa public, talo siya. Pero pagdating sa theology, since siya anak ng Diyos, naniniwala tayo na alam niya ang lahat ng maayos na theology. At kung alam niya yung maayos na, na, na, na theology, at dumaan ang pagsasanay niya sa loob ng tatlong taon yung kanyang mga apostol. Tingin niyo ba na yung mga apostol na yun ay hindi pwedeng maging lamang sa kaalaman ng mga pariseo at skriba at saduseo? Hindi. Hindi. Sila'y aral. Sapagkat nag-aral sila sa kakaibang nilalang, sa paanan ng kakaibang nilalang. Pero sa panahon natin yan, walang sino man na pastorong pwede magsabi, nag-aaral ako sa paanan ni Kristo. Wala. That's why yung pagiging apostol, tapos na yun. Walang sino man sa panong ito ang pwede magsabi, ilagay na titulo, ako'y apostol. Hindi. Kaya po kung makarinig ka pa, kunyari, magsasabing apostol kibuli o sino man, duraan mo yun pa. <laughs> Hindi yun. Walang apostol sa panong ito. Walang propeta sa panong ito. Walang ganon kasi hindi na. Tapos na yun. That's why sa panahon ito, parang isang pastor makapangaral ng maayos dahil wala si Kristo sa lupa, dapat pumunta siya sa isang paaralan na kung saan mauhubog siya, matuturuan siya kung paano mag-isip. Para kapag natuto siya kung paano mag-isip, ayun, maging maayos siyang math o saka, o kaya visceral. And I think yan yung emphasis na kulang nga sa ating panahon ngayon. That's why dito sa Bible Bibleite, we need to be passionate at maging part ng priority natin sa ministry, yung pagkatuto sa theology. Huwag lang yung ano, kumbaga, tama na. Kumbaga sa word nga ni William, ano, something na isang Puritan, magkaroon ng holy discontentment, isang banal na pagkadiskontento pagdating sa mga bagay ng Diyos. At kapag tayo mag-lead, no? Uh, kung naniniwala tayo na ang salita ng Diyos, pamamahalag, pamamahayag ng salita ng Diyos is a matter of life and death, kasi kung mali yung sinasabi natin sa isang tao, mapapahamak yung tao yun, therefore we need to study. Ay, Diyos ka. Okay? Magkaroon ng patuloy at patuloy na personal o kaya kung hindi man personal, farther studies. Yun, nasi. Okay? So, yan yung aking aking may babahagi sa umaga. Okay? Yan ang ibig sabihin ng pagiging fisherman na naranasan ng mga apostol ni Kristo at yung prinsipyo na dapat nating matutunan sa panahon ito pagdating sa pastoral leadership. Okay, let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po uh, sa pagbubulay na ito. Ah, sadyang highest and holy calling talaga ang pagiging pastor. Hindi ito basta-basta dapat maging aral ang pastor, dapat siya'y matyagang maghintay at magsanay ng kasulatan sapagkat hindi basta-bastang mensahe ang kanyang binabahagi. Higit pa ito sa profesyon ng doktor, sa medisina, higit pa ito sa profesyon ng isang abogado sa totoo At bagamat hindi sikat ang profesyon ng pastor sa sa salipunan ito sapagkat hindi pineperahan kumbaga, Lord. Pero Lord, pagdating sa kaluluwa, kung nais namin maakay sa katotohanan ng isang tao, kinakailangan talaga namin mag-aral. And so, hinihiling namin sa iba ng Espiritu na sa pamilyang ito, kami ng mga tinawag ng manguna sa pangarap, kami na Eric Frank Color ay patuloy niyong bigyan ng kakupaban sa personal pag-aaral at paglago sa theology. Sa it's a matter of life and death ang ganitong responsibility. And so we pray, Lord, Nagbigyan po kami ng patuloy na upaw. I know na hindi ito occupation ni Frank at saka ni Eric, pero Lord, sa personal, patuloy kong hinihiling, nakausapin mo sila, na patuloy na uh, uh, ma-open sa mga resources na available sa internet or something na patuloy na na-enhance yung kanilang knowledge, Lord, pagdating sa kinakailangan sa namin sa minutes, lalo tigit sa, sa Bible teaching, Lord sapagkat Lord, o oh, pambihira, napakahalaga na may pahayag ang katotohanan. And so Lord, since ako ay nilagay mo sa ganitong occupation, hindi mo ang patuloy mong provision, Lord, sa akin so that I can study more and think more, Lord uh, hinggil sa ministry nito. Napakabata pa Lord ng Bible natin. So I pray na, na maibigay mo sa amin yung tamang foundation, yung matibay na foundation. So Holy Spirit, huwag mo kaming pabayaan, huwag mo kaming iwan kami. Kinakailangan namin ang presence mo, ang provision mo upang sa pamagitan ng isang matibay na turo ang mga kababaihan dito, ang mga members ng baga o kapatid ng members ng Fibrolite ay naging isang matatag, hindi matitinag, hindi maliligaw, nakaanig sa pagkakakal sila sa iyong salita, Panginoon. Yan ang aking patuloy na dalangin, Panginoon. Sa patuloy namin hiling ang iyong provision sa amin. Sa amin. Kawalan Jesus, dalangin. Amen. Amen. Okay? should be your name,